بسم الله الرحمن الرحیم بحث سنت رسیدیم به حجیت السنه حجیت سنت یعنی آیا سنت حجت است این پرسش رو اینجا پاسخ میده اتفق العلماء على أن السنة النبوية واجبة الاتباع كالقرآن في استنباط الأحكام الشرعية وأنها المصدر الثاني للتشريع و ادلتهم من القرآن والاجماع والمعقول علماء اتفاق دارند بر این که سنت نبوی واجب الاتباع هست به مانند قرآن در استنباط احکامات شرعی و همانا سنت مصدر دوم قانونگذاری شرعی است و ادلهشان از قرآن و اجماع و عقل در این رابطه بسیار زیاد است اولا القرآن اولا ادله حجیت سنت از قرآن فرض الله تعالی على المؤمنین اطاعت النبی صلی الله علیه وسلم واتباعه وجعل طاعة رسوله طاعة له الله تعالی بر مؤمنین اطاعت پیامبر صلی الله علیه وسلم و اتباع از او را فرض گردانیده است و اطاعت از رسول را اطاعت از خودش قرار داده است و امر المسلمین برد المتنازع فيه الى الله و الى الرسول و امر گردانیده است مسلمانان را تا باز گردانند مسئله, را که در آن اختلاف وجود دارد به الله و به رسول ولم یجعل لمؤمن ولا مؤمنة الخیاره في قضاء الله و رسوله و برای هیچ مؤمن مرد و زنی اختیار قرار نداده است در قضاوتی که الله و رسول کردند یعنی قضاوتی که اونا کردند اینا اختیار ندارند که مخالفش بکنند و نفی الایمان و نفل ایمان امن لم يقبل بقضاء رسول الله صلی الله علیه وسلم فی آیات کثیره و ایمان رو نافی کرده است از کسانی که قضاوت رسول الله صلی الله علیه وسلم را قبول نکرده اند در آیات زیادی منها یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ای کسانی که ایمان آورده اید اطاعت کنید الله را و اطاعت کنید رسول را و الامر را از خودتان اگر تنازع کردید در چیزی پس بازگردانید آن را به الله و رسول اگر ایمان به الله و روز قیامت دارید این بهتر است و تأویلی بهتر است و منها من یطع الرسول فقد اطاع الله هر کس اطاعت کند رسول را به راستی که الله را اطاعت کرده است فلا وربك لا یؤمنون حتى يحكموك ما شجر بينهم ثم لا یجدو في انفسهم حرجا مما قضيت و تسليما پس نه سوگند به پروردگارت مؤمن نمیشوند تا زمانی که حاکم قرار دارند تو را در چه که در آن اختلاف دارند و بعد از آن در نفسشان تنگی نیابند از قضاوتی که تو برایشان کرده ای و تسلیم کامل شوند وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ونيست هيت مؤمن مرد زنيرا زماني را زمانی الله ورسولش أمري را كاختياري داشت داشته باشند در كارشان يا از كارشان ومنها وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا و راك الرسول بشما داد است آن را بگیرید و آنچه را که نهی کرده از شما را از آن پس دست بکشید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله بگو اگر شما الله را دوست دارید پس مرا اطاعت کنید در آن صورت الله شما را دوست میدارد فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم پس بر حذر باشند کسانی که مخالفت امر رسول الله را میکنند از این چیز که فتنه ای به آنها برسد یا عذاب دردناکی به آنها برسد هذه الآيات ونحوها نحوها تدل دلالة قاطعة على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته وسنته الصحيحة هي الواجبة الاتباع ليس غيرها این آیات و امثالشان دلالت قطعی بر وجوب پیروی از رسول صلی الله علیه وسلم در سنتش دارند و سنت صحیحه است که واجب الاتباع است نه جز آن ثانیا یعنی فقط سنت صحیح رسول الله حجت است نه سنت های ضعیف و موضوع و دیگر ثانیا اجماع الصحابه پس ما ادله قرآنی رو در پیروی از رسول الله صلی الله علیه سلم خوندیم الان اجماع صحابه رو میخونیم اتفق الصحابة على وجوب العمل بالسنة النبوية بعد القرآن الكريم عملا بالأوامر القرآنية وبإقراره صلى الله عليه وسلم كيفية قضاء معاف صحابه اتفاق دارند بر واجب بودن عمل به سنت نبوی بعد از قرآن کریم عمل به دستورهای قرآنی و به اقرار رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانی که از معاذ پرسید کیفیت قضاوت معاذ رو تایید کرد اقرارش کرد فإن لم تجد في كتاب الله در ادامه همون حدیث بحث یمن گفت اگر اون جواب مسئله رو در کتاب الله نیافتی قال اقضی به سنت رسول الله گفت که به سنت رسول الله قضاوت میکنم و اصبح ذلك سنتا متبعتا في منهج الصحابة في الإفتاء والقضاء بالسنة إن لم يجدوا حكم الحادثة في القرآن وإن كارماز سنتي معاز شده گشت در منهج صحابه در فتوى دادن و قضاوت کردنشان به رسول الله اگر حكم مسألة را در قرآن نبي نمیافتند وصار التابعون ومن بعدهم من الأجيال الإسلامية على هذا المنهج إلى عصرنا الحاضر تابعین و بعدی از اجیال امت اسلام بر این منهج حرکت کردند تا عصر حاضر سه معقول قرآن خوندیم که دلالت بر وجود سنت میکنه اجماع خوندیم رسیدیم به چه؟ عقل عقل همین چیزو میگه چرا؟ حالا اثبات میکنه میگه لا يمكن العمل بمجرد الاحکام الاجمالیه الوارده في القرآن بدون بیان السنه ممکن نیست عمل به صرف به مجرد احکامات کلی که در قرآن کریم وارد شدن بدون بیان حدیث و کان تبلیغ النبی صلی الله علیه وسلم وحی ربه امرین اقراء القرآن و بیانه علیه السلام و تبلیغ پیامبر صلی الله علیه وسلم و کان تبلیغ النبی وحی ربه امرین و تبلیغ کردن پیامبر صلی الله علیه وسلم وحی پروردگارش را با دو امر بود این تبلیغ مصدر وحی منصوب به وسیله تبلیغ که مصدره و وحی و تبلیغ پیامبر خدا وحی را به دو شکل بود یک اقراء القرآن خواندن قرآن و بیانه علیه السلام و السلام علیه السلام و و بیان کردنش و اصبحت شریعتو متجسدة في القرآن والسنة معا دون امکان الاستغناء باحدهما عن الآخر وشريعات شکل میگیره متجسد میشه در قرآن و سنت با هم بدون بینیاز بودن یکی از آن دو به دیگری یعنی هر دوتا محتاج هم دیگرن هیچ کدام از آن دو بینیاز دیگری نیست وذلك ودلیل ذلك قوله تعالى و دلیل این سخن هم قول الله تعالی است و اقیم الصلاة و آتو الزکات نماز را برپای دارید و زکات بپردازید کتب علیکم الصیام فرض شده است بر شما روزه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا و برای الله است بر مردم حج بیت الله بر کسانی که توانایی رفتنش را دارند و احل الله البیع و حرم الربا و الله معامله را حلال گردانیده است و ربا را حرام و احل لكم ما وراء ذلكم و حلال شده است برای شما بعد از آن همون بحث محرمات والسارق والسارقة فاقتعوا وأيديهما دزد مذکر و مؤنث دستشان را قطع کنید خب اینا همشون اجمالیه و نحو ذلك و امثال این آیات مما یحتاج الى البیان والایضاح که نیاز به بیان و واضح کردن دارن اینا همشون اجمالی بود تا حدیث نباشه تعیین نمیشن به چه شکل خب اقیم صلات به چه شکل باشه آت و زکات به چه شکل باشه این در سنت بیان شده اینو عقل میگه وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأداء شعائر الحج وشروط البيع الصحيح وأنواع الرباء المحرم ومدى إباحة النساء غير المحارم كان قطع اليد وغير ذلك وبيانه واجب واجب امتثالا لأمر الله عز وجل في قوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه میگه و رسول الله صلی الله علیه و سلم کیفیت اقامه نماز و پرداخت زکات و روزه رمضان و ادای شعائر حج و شرطهای معامله صحیح و انواع های حرام و مباح بودن زنان غیر محارم و مکان قطع دست و غیر ذالک رو بیان کرده است و بیان رسول الله واجب است به خاطر عمل کردن امتصال امر الله متعال که در این قرآن در این آیه اومده است و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و ذکر را بر تو نازل گردانیدیم تا برای مردم بیان کنی آنچه را که بر آنها بر آنان نازل شده است بله ولو لم تبين السنة تلك الأحكام لتعذر تنفيذها وأصبحت السنة الثابتة واجبة الاتباع في جميع مشتملاتها اگر بیان نکرده بود سنت این احکام را به راستی که اجرای آنها غیر ممکن بود معذور بود و سنت و سنت ثابته البته واجب الاتباع است در تمام مشتملاتشان که شامل میشه سواء ابانت مجمل احکام القرآن ام قیدت مطلقها أم أنشأت حكما جديدا سكت عنه القرآن برابر است احکامات مجمل قرآن را بیان کند یا مطلقی را مقید کند یا حکم جدیدی را که قرآن در رابطه با آن سکوت کرده است بیان کند در تمام این مشتملات واجب الاتباع سنت لأن مردها في النهاية إلى الوحي الإلهي زيرا بازگشت آن در نهايات بوحي وحی است والله تعالى اعلن ذلك صراحة والله تعالى إنه صراحة بيان كارد دارين قول وما ينطق عن الهوى إن هو الا وحي يوحى وفي پیامبر از حواسش سخن نقفت است نيست آن مگر وحي كوح كارد کرده شده است بله که اینا رو خوندیم مفصل تر آراء العلماء في خبر الاحاد ببنيت اینجا یک سری امثله ای رو میاره ما قبلا شیوه خودمون رو گفتیم ما نقاشی رو اینا نمی کنیم فقط قواعد اصولی رو به شما میفهمانیم اتفق الصحابة و من بعدهم على وجوب العمل بأخبار السنة المروية بطريق الآحاد صحابه بزرگوار تابعون و کسانی که بعد از آنها اند، اتفاق دارند بر واجب بودن عمل به اخبار سنتی که به شکل آهاد روایت شدند وهو ما رواه الواحد أو الاثنان دون أن يبلغ حد التواتر أو الشهرة و آهاد اون است که یک نفر یا دو نفر آن را روایت کرده باشند به از آن که به حد متواتر یا مشهور برسد و ذکر ائمه المذاهب شروطا للعمل بخبر الواحد نظریات ائمه ائمه اهل سنت رو توضیح میده شما هم متعصب نباشید کدوم نظر صحیح تر بود او رو انتخاب کنید وذكر الأئمة المذاهب شروطا للعمل بخبر الواحد ائمه مذاهب شروطی را برای عمل کردن به خبر واحد ذکر اند به قصد تثبت من الروايه و استبعاد غیر صحیح منها به خاطر تثبت ثابت شدن روایت و دور کردن اونایی که صحیح نیستند ولهم مسالک فی هذا و روش هایی در این رابطه دارند أما الحنفية فاشترطوا ثلاثة شروط للعمل بخبر الواحد وهي ما يلي اما احناف سشارت براي أمل عمل بخبر خبر, واحد قزاشتان عبارة أس يك الله يعمل الراوي بخلاف ما يروي راوي كون اون واحد الرواية كرد أس برخلاف أنتك الرواية كرد أس است عمل فان خالف فالعمل برأيه لا بروايته إن نظریه احنافه أجر خلاف كرد پس به رأیش عمل میشه نه به روایتش لأن مخالفته تعتمد على ناسخ اطلع عليه زیرا مخالفت کردنش با اون حدیث واحد میگه اعتماد بر این دارد که ناسخی وجود دارد که اون راوی بر اون ناسخ اطلاعی داشته است لذا لم يعملوا بحديث أبي هريرة في غسل معض الكلب سبع مرات بإن جهات به حدیث ابو هریره در رابطه با غسل شستن ظرفی که سب در آن نوشیده است هفت مرتبه عمل نکردند احناف نظرشون اینه که سه مرتبه شسته بشه و قالو ان ابا هریره اکتفا بالغسل ثلاثا و احناف چنین پاسخ دادند احناف چنین پاسخ دادند که ابو هریره خودش سه مرتبه شسته است لذا اون حدیث رو البته خود اون حفبه رو ابو هریره در بخاری مسلم اومده روایت کرده احناف اینجوری میگن این از شرایط احنافه خب بریم جلوتر کما روا الدارقطنی این سه مرتبه رو البته دارقطنی روایت کرده که خود ابو هریره سه بار شسته به عنوان عملش روایتش کرده بریم جلوتر دو الا یکون موضوع الحدیث فيما تعم به البلوه حدیث در موضوعی نباشه در کاری نباشه که عام البلواه که عمومیت داره مثل مثلا رفع مثال میزنم میگه اگر رفع به شکل واحد مثلا خبر بشه احناف میگن دیگه عمل نمیشه چون این عامل البلواه اینو باید صحابه زیادی روایت میکرده این شرطشونه لأن ما شأنه كذلك تتوافر الدوافي دواعي على نقله بطريق التواتر أو الشهرة میگه حدیثی که شعنش تونینه که عام البلوائه میگه اسباب چونین اقتضا میکنند که باید به شکل متواتر و به شکل مشهور روایت میشد فروایته به طریق الاحاد تورس و شک فی ثبوت الحدیث میگه موقعی که عام البلوا بوده و به شکل متواتر و مشهور نیومده این چیکار میکنه میگه این شک و در ثبوت حدیث به وراست میگذاره به انسان میده لأن ما شأنه كذلك زیرا حدیثی که شأنش چنین باشه یعنی عامل بلوا باشه تتوافر الدوائی على نقله به طریق تواتر او شهره میگه اسباب اینو میطلبند که به شکل متواتر با نقل بشه به شکل مشهور باید روایت بشه میگه کاری که پیامبر شب و روز سالیان دراز آب بلوای انجام داده اینو میطلبه که به شکل مشهور و به شکل متواتر روایت میشد حالا که به شکل آهاد روایت شده این یه شکی در قلوب میاندازه این پاسخ اولایه بله لذا لم يعملوا بحديث رفع اليدين عند الركوع في الصلاه به این جهت به حدیث رفولیدین هنگام رکوع در نماز عمل نکردند البته این یک پاسخی وگرنه پاسخهای زیادی برای این که بر حدیث رفولیدین عمل عمل کنند احناف میارند و قول صحیح همینه که رفولیدین ثابت است و سنت رسول الله صلی الله علیه و است و جمهور فقها عملش میکنند سه بریم جلوتر بچه ها بریم جلوتر سي ألا يكون الحديث مخالفا للقياس والأصول الشرعية إذا كان الراوي غير فقيه إذا كان الراوي غير فقيه سومین شرط میگه حدیث مخالف قیاس و اصول شرعی نباشد زمانی که راوی فقیه نبود زمانی که راوی فقیه نبود لذا لم يعملوا بحديث أبي هريرة في الشات المسرات ورد, وردي صاع من تمر بعد حلبها به این جهت است که به حدیث ابو هریره که در رابطه با گوسفند مسرات است و بازگرداندن یک سا از خرما بعد از نوشیدنش عمل نکردند یعنی اونجا اینو میگه که گوسفندو که طرف خرید گوسند مسرات کدوم میگن مسرات اون میگن صاحبش به خاطر فریب دادن میاد اینو نمیدوشه تا پسانش خوب حسابی شیر بگیره بعدا اینو میبره بازار یک ساده ای مثل ما میاد و اونو میخره خب بعدا که اومد اینو دوشید تا یه هفته بعد میبینه آقا این شیر نمیده خب، متوجه میشه که آقا این قبلا یک کلکی در کار بوده خب کاری نداریم حدیث میگه که این بزه رو طرف میتونه باز, باز بگردن باسایی از خورما میگه احناف به این عمل نکرده اند چرا؟ لأن هذا مخالف للمقرر في قواعد الزمان چون این حدیث میگه راویش فقیه نیست خب به این نتیجه رسیدن که میگن ابو هریره فقیه نیست گرچه ما ابو هریره رو فقیه میدونیم اونا به این نتیجه رسیدن که ببینید اینا بحث اجتهادی ها ما می توانیم اجتهاد هر عالمی رو نپذیریم ولی اینی که او تفسیق یا تبدیل کنیم این حق ما نداریم در طول تاریخ این منهج علمای اسلام بوده شما برید منهج شیخ الاسلام ابن تیمیه و دیگران رو بندارید میگه آقا علما اینجوری گفتن ولی قول راجح اینه ما این قول و ما توجه به ادله محکم میپذیریم خب بریم جلوتر هم محدث و هم فقیه درست هم محدث هم فقیه نه خب راوی با محدث اینا کاملا متفاوته بحث راوی راوی میتونه گاهی موقع تو زندگیش فقط یه حدیث روایت کنه ولی محدث نه محدث برای اینکه محدث باشه شرایطی داره خب فعلا این بحثا رو تو آخر کتاب میخونیم باذن الله بریم جلوتر لأن هذا مخالف بجزيرة این حدیث مخالفه للمقرر في قواعد الضمان با قواعدی که در رابطه با زمانت اومدند اونا چی هستن؟ و هو رد المثل في المثليات والقيمة في القيميات و اون قواعد اینه که اگر یک کسی یه چیزی رو تباه کرد اگر مثل داشت باید مثلش رو باز بگردونه و اگر قیمت داشت اگر مثل نداشت از قیمتی حبود قيمت شو باز بگردونه و اینجا شیر مثل داره دیگه بله خب بریم جلوتر و مخالف لحدیث و همچنین و همچنین ببین اینو در تعارض با حدیث دیگه میبینند و مخالف بس با این حدیث گفته الخراج بالضمان الخراج بالزمان منفعت برای زمانته یعنی چی یعنی کسی که زامنه منفعت گیر اون بیاد زمانی که من بوز مسراتو از شما خریدم تا زمانی که دست منه من زامنم لذا منفعتی که هم قرار گیرش بیاد گیر من بیاد خب موقعی که من اینو دوشیدم در مقابل اون من زمانتی که من داشتم بعد از این که من بازش میگردونم دیگه نیازی نیست خورما باز میگردونم منفعتش گیر من بیاد این حدیث اینو میگه میگه الخراج به ضمانی منفعت در مقابل زمانت در مقابل چی؟ زمانت یکی دیگه داریم ای الغنم بالغرمی یعنی سود در مقابل خسران اونی که خسران میکنه سود باید گیرش بیاد این دو قاعده هم معنا هستند و یک مفهوم دارن غنم غنم یعنی بوس این غنمه آره سود و غنیمت و منفعت لأن هذا الحديث يجعل الغلة ملكا لمن تكون العين المضمونة في ملكه زیر این حدیث سود رو مالکیت برای کسی قرار میده که اون در زمانتشه در چیشه؟ در زمانتشه یعنی آقا چی زمانه که در دست ته خب تو زامینیه موقعی که تو زامینیه پس در آن مدت منفعتی که از بریه مالته منفعتی که از چیز که در تو الان تو زورته اگر تباه ببی خب به حساب تو تباه بی در زمانت ته تو کشی دستایان در زمانت چین بله بله بله والحق والحق أن ترك الحنفية ببنيد إن أستاذ والحق أن ترك الحنفية للعمل بهذا الحديث ليس بسبب القدح في الصحابي بيجي حقيقتان است ترک کردن حنفی ها عمل کردن به این حدیثو به خاطر قدحی نیست که در راوی در صحابه وجود داره و انما لاسباب اخرى بلکه به خاطر سببهای دیگه است که استراب الحدیث او نسخه او ضعفه لدهم مانند مسترب بودن حدیث یا منسوخ بودن حدیث یا ضعیف بودن حدیث در نزد احناف در نزد احناف و خوب خب اینا بودن از شرایطی که حنفی آوردن اما ببینیم که مالکیه چه شرایطی برای خودشون در رابطه با عمل به حدیث واحد قرار دادند واشترط الامام مالک للعمل بخبر الواحد امام مالك رحمه الله برای عمل به خبر واحد شرایطی قرار داده است الا یکون الخبر مخالفا لعمل اهل المدینه خبر خبر واحد مخالف به عمل اهل مدینه نباش خبر واحد مخالف با عمل اهل مدینه نباش لأنه عمل أهل المدينة بمنزلة روايتهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم زیرا عمل أهل مدینه به منزله روایت کردنشان به منزله روایت کردن اهل مدینه از رسول الله موقع که میان یه عملی رو انجام میدن معنیش اینه که اینا خب یه نسل از رسول تازه رد شده معنیش اینه که حتما حدیثی در این مورد بوده که اینا دارن به شمل میکنن امام مالک مالکیه اینجوری میگن خب و روایت الجماعت حق بالعمل بها من روایت الفرد و موقعی که اینو به منزله روایت میدونن میگن روایت یک گروه که اهل مدینه باشه بهتر از روات یک فرد که خبر واحده این شرط مالکیه هست خب لذا لم يعملوا بحديث خيار المجلس لمخالفة اجماع اهل المدينة بإن جهات بحديث خيار المجلس در بحث معامله عمل نکردن میگن چون مخالف با اجماع اهل مدینه هست البیعان بالخیار ما لم يتفرقا خب خب میگن اهل مدینه در معاملاتشون اینجوری نبودند ولی حدوس اونجوری میگه به حدیث دیگه عمل نکردند یعنی حدیث میگه البیان بالخیار ما لم تا زمانی که تو جلسه نشستن حق خیار دارن حق اختیار دارن که برگردن ولی مالکی نظرشون این نیست عملا بله میگن چون مردم مدینه این کارو نمیکردند مردم مدینه این کارو نمیکردند خب بریم جلوتر خب نه اینا بعدا پراکنده شدن در زمان امام مالک در زمان امام مالک میاد نگاه میکنه عمل اهل مدینه در زمان خودش به چه شکل بوده پس خب بریم جلوتر واشترط الامام الشافعی اربعة شروط لقبول اخبار الاحاد وهي امام شافعی رحمه الله چهار شرط برای قبول کردن خبر واحد قرار داده و عبارتاً اوزون چهار شرط ان يكون الراوی ثقتا في دينه صادقا عاقلا لما يحدث فاهما له ضابطا لما يرويه وغير مخالف لحديث اهل العلم امام شافعی میفرمایند راوی ثقه باشد در دینش صادق باشه عاقل باشه به آنچه که روایت میکنه بفهمد آنچه را که روایت میکند و ضبط داشته باشد در روایتش و اون روایت مخالف به حدیث اهل علم نباشد خب این ها را آورد و مفاد هذه شروط عدم قبول الحديث المرسل یعنی اون خبر واحد مخالف با حدیث اهل علم دیگه نباشه بله و مفاد هذه شروط عدم قبول الحدیث المرسل میگه مفاد این هایی که اینجا آورد نتیجه اون هایی که اینجا آورد اینه که امام شافعی حدیث مرسل رو قبول نمیکنه خب پس اینا از شرایطی بودند یعنی راوی راوی خبر واحد در اون روایتی که روایت کرده با اهل علم دیگه در مخالف نباشه خب ولم يشترط الامام احمد فی الامل بخبر الواحد الا صحة السند كالشافعي امام احمد رحمه الله در عمل به خبر واحد شرطی قرار نداده است جز صحیح بودن سند به مانند امام شافعی لکنه يعمل بالحديث المرسل لیکن امام احمد عمل به حدیث مرسل میکند خب مشکلی نیست اینا, اینا شرایط اون حدیثی که داره بهش عمل میکنه در واقع در واقع این شرایطو این شرایط رو که اینجا برای امام شافعی و امام احمد آورد اینو امام مالک و امام ابو قبول دارند ولی به اضافه بر این شروط اون شرایط آورده بود اینا که مال صحت سنده اینا مال صحت انسان برای از زاویه مصطلحی نگاه بکنه این شرایطی رو که اینجا آورده بود جز یک شرایط اضافی جز یک شرایط اضافی که امام شافی آورده بود خب اما اون شرایط امام مالک رحمت الله علیه و امام ابو نفر رحمت الله علیه از این نوع نیستند اضافه برید خب ما یک ریز فرقه هایی که در این قسمت هم دارند الحديث المرسل حدیث مرسل اما حدیث مرسل چه حدیثی است این حدیث مرسل رو اینجا تعریف میکنه البته تعریف اصولیون چون در تعریف مصطلحیون حدیث مرسل اون حدیثیه که از این سمت صحابه انقطاع داشته باشه یعنی سمت صحابه اصل سند صحابه ذکر نشده باشه یعنی یا تابعی ذکر نشده باشه از این سمت که باشه بهش میگن چی؟ مرسل این تعریف مصطلحیونه حالا ببینیم که اصولیون چه تعریفی ارائه میدن از مرسل الحدیث المرسل فی اصطلاح الاصولیین حدیث مرسل خودش میگه در اصطلاح اصولیین هو قول العدل الذي لم يلق النبي صلی الله علیه وسلم حدیث مرسل سخن عادلی است که پیامبر را ملاقات نکرده است چی میگه اون شخص میگه قال رسول الله میگه قال رسول الله ولا پیغمبر رو ملاقات نکرده اما میگه قال رسول الله این میشه مرسل این میشه چی؟ حالا این مرسل فرقی نمیکنه سواء کان منقطعا فرقی نمیکنه این منقطع باشه منقطع یعنی در وسط انقطاعی داشته باشه ام معضلا یا معزل باشه یعنی دو تا راوی پشت سر هم افتاده باشه اما معلقن یا معلق باشه از این سمت از این سمت که مصنف راوی افتاده باشه چون اگر انقطاع از هر سمتی افتاده باشه اونو یک اسم خاصی میگیره اگر از سمت مصنف باشه بهش میگن معلق خاطر این میگن معلقات امام بخاری حالا ولی این کامل هم افتاده باشه ولی از اون سمت تا این آخرش باشه یکی باشه دو تا باشه بیشتر باشه ولی از این سمت اگر دو تا پی در پی باشه موزل اگر یکی باشه بهش میگن منقطع میگه فرقی نمیکنه چه منقطع باشه چه موزل باشه چه معلق باشه ولی زمانی که شخص پیغمبر رو ندیده بود و اینجوری گفت قال رسول الله اون موقع این میشه چی؟ مرسل خودش میگه جلوتر کل ما لم یتصل اسناده یعنی هر چه که اسنادش متصل نباشد ولا خلاف فی قبول مرسل صحابی در مرسل صحابی در مرسل صحابی خلافی وجود ندارد یعنی مورد قبول فقهای بله یعنی مثلا ابو هریره خودش مستقیم حدیث رو نشنیده از صحابی دیگه شنیده ولی اون صحابی رو نقل نمیکنه میاد میگه مستقیما خود پیغمبر اینو میشه دیگه مرسل یه راوی رو از سمت چی انداخت مرسل صحابی قبول است لأن الصحابة كلهم عدول زیرا که صحابه همگی عادلند و اما مرسل غیر الصحابی فهو مقبول ايضا عند الجمهور غير الشافعي اما مرسل غیر صحابی همچنین مورد قبول است نزد جمهور غير الشافعي لأن الراوي العدل الثقة لا يرسل لأن الراوي العدل الثقة لا يرسل الحديث زيرا كه راوی عادل سقه حدیث را مرسل نمی کند ولا يستجيز الرواية الا وهو جازم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحديث الروايات نمیکنه روایتش رو جائز نمیدونه مگر اینکه یقین داشته باشه که این سخن و پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم گفته باشه یعنی راوی عادل ثقی باشه مرسلش قبول میکنن دیگه البته شرایطی هست در این مورد که کتب مصطلح مفصلتر میگویند خود امام شافعی بال افرادی رو قبول داره اینجا میاره ولا يقبل الحديث ولا يقبل ولا يقبل الحديث المرسل عند الشافعي الا ان تعيد به احد امور خمسه میگه مورد قبول نیست حدیث مرسل نزد امام شافعی مگر با یکی از امور زیر تایید بشه یک ان یکون من مراسیل کبار التابعین این مرسل از مرسل بزرگان تابعین باشه این مرسل از مرسل بزرگان تابعین باشه مانند کی مانند سید ابن مسیب زهری حسن بصری شعبی و ابن سیرین و نحوهم و امثال این بزرگان دو ان یؤیده هو حدیث مسند فی معنا شرط بعدیش اینه که یک حدیث سنددار دیگه ای که در همین معنا هست این مرسل رو چکار کنه تایید بکنه هم معناش باشه سه ان یوافقه مرسل مقبول عند العلماء یک مرسلی که در نزد علما مورد قبوله موافق با این مرسل دیگه باشه چار ان یعیده قول قول صحابی قول صحابی چار تایید کنه این مرسل رو قول صحابی نظریه صحابی پن ان یتقوا بفتوا اکثر علما شرط پنجم اینه که این مرسل تقویت بشه با فتوای اکثر علما یعنی نظر اکثر علما موافق با آنچه باشه که این حدیث مرتل اقتضا میکنه موافق با مفهومش باشه این شرایطی هستند که امام شافعی رحمت الله علیه آورده است و دلیل شافعی ان قبول خبر الواحد خبر الراوی مشروط به معرفت ادالتی و دلیل امام شافعی اینه که قبول خبر راوی مشروط به شناخت ادالتش هست چرا امام شافعی این شرط رو گذاشته میگه بابا آخه ما باید عدالت راوی رو بدونیم تا حدیث رو قبول کنیم در مرسل اصلا ما هر نمیدونیم صحابه کی بوده راوی کی بوده حالا اگه مال صحابی باشه که مورد قبول چون صحابه همشون عادلند ولی از این صحابه به و عدالت الاصل فی المرسل لم تعلم عدالت در مرسل اصلا دانسته نمیشه بله فی المرسل لم تعلم عدالت اصل یعنی اصلا عدالت در مورد حدیث مرسل دانسته نمیشه چون اون طرفی که ساقط شده معلوم نیست کی بوده که این ساقط شده اذ لا یعرف اسمه ولا وصفه زیرا که اسم و وصف اون که انداخته شده اصلا مشخص نیست شناخته نمیشه فان فان لم نعلمه تعین رده امام شافی میگه زمانی که ما اونو ندونیم پس باید چه بشه؟ مردود بشه وإذا انضم إليه أحد المؤيدات الخمسة السابقة ترجح صدقه على كذبه وصاغ الأمل به و میگه زمانی که این تایید کننده های پنجگانه که رد شدن بیاند اون موقع صداقت اون راوی بر کذبش ترجیح پیدا میکنه و عمل کردن به آن جائز میشه این شد از نظر امام شافعی رحمت الله علیه خب افعال النبی صلی الله علیه وسلم افعال النبی صلی الله علیه وسلم ثلاثه انواع افعال پیامبر گرامی اسلام بر سه نوع میباشند اولا الافعال الجبلیه اولا افعال جبلیه رسول الله صلی الله عليه وسلم التي تصدر عن الرسول صلی الله عليه وسلم بحكم الطبيعه الانسانیه اون کارهایی که به حکم طبیعت انسانی ازش صادر می شدن یعنی اصلا خلقت انسانی اونا رو مثل چی؟ مثل بلند شدن و نشستن هر انسان اینا رو انجام میده والاکل و شرب و نوم و المش ایستادن نشستن خوردن نوشیدن خوابیدن رفتن هی علی الاباحه بالنسبه اله این امور مباحا خودش خدش وإلى أمته نسبت أمة رسول الله ولا يجب علينا التأسي والاقتداء به فيها بر ما اقتداء کردن الگوپذیری در این امور واجب نیست فإن قام الدليل على ندبها أو سنیتها كالأكل بالیمین کانت تشريعا اگر دلیلی اومد دلالت بر مستحب بودن این نوع افعال کرد یا دلالت بر سنت بودن این نوع افعال کرد مانند خوردن با دست راست در آن صورت مشروع میشه حکم شرعی میشه گفتم اگر دلیلی دلالت بر علما چونین میگویند مثلا میگن اگر به نیت اتباع مثل او ابن عمر یک سری کارا رو میکرد که اصلا صحابه دیگری اصلا اینا رو سنت نمیدونستند پیامبر چجوری مینشست چطوری میرفت کجا میرفت خب بریم جلوتر و منها ما در عنه به مقتضى الخبره بعضی از کارها به مقتضای تخصص و تجربه و تجربه فی شون دنيوية من تجارت و تدبیر وتدبير حربي وصف دواء لمريض لا تعد تشريعا میگه بعضی از کارها به مقتضای خبره یعنی مهارت تجربه در کارهای دنیایی من جمله تجارت زراعت تاکتیک های جنگی تجویز کردن بعضی از دواها برای مریض اینا به مقتضای این چیزا بوده میگه لا تعدو تشریعا کارهایی که از این نمونه هستند تشریع نیستند شرعی نیستن از امورات عادیش هستند لانها به اجتهاد و خبرت شخصیه لا بالوحی الالهی میگه زیرا اینا با اجتهاد و تخصص شخصی هستند نه با وحی الهی ولهذا لما رأى في غزوة بدر النزول بالجند في مكان معين به این خاطر وقتی که در جنگ بدر چونین دید که در جای خاصی اونجا اطراق کنه نگه داره قال له الحباب ابن المنذر دقت کنید تا آخر حباب ابن المنذر به پیغمبر گفت اهذا منزل انزلکه الله ام هو الرأی والحرب والمکیده آیا این جایگاهی است که الله به شما گفته اینجا نگه داریم یا این یک نظریه و جنگ و یک تاکتیکه و یک چاره هست حیله هست فقال پیغمبر گفت بل هو الرأی والحرب والمکیده بلکه این یک نظر و جنگ و کید هست فقال الحباب در این سوره حباب گفت لیس هذا به منزل پس اینجا جایگاه خوبی نیست که ما نگه داشتیم و اشار لمنزل آخر قرب الماء و جایگاه دیگه ای رو گفت که نزدیک آب بود آب بدر فنزل الجيش فيه اونجا ارتش رفت نگه داشت خب ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم و لما ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم و دلیل دیگه آورده به خاطر این که میخواد بگه امور شخصی پیغمبر رو میگه به خاطر آنچه که پیامبر خدا صلی الله علیه و اهل مدینه رو موقعی که دید یا ابرون نخل نخلها رو ما میگیم چی میدند ایوار میدند یعنی مال رو میارند به ماده میدند که تا خورما کیفیت داشته باشه خراب نشه این میگن تعبیر یعنی از نر میارن لقاح همون لقاح ها خلاصه وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اهل مدینه رو دید که ها رو لقاح یعنی از نر میارن به ماده تعبیر میکنه تعبیر میکنند اشار علیهم به الله یعبرو والا من این لغت فارسی تو ذهنم نیست به آنها گفت که این کار رو انجام ندید تعبیر نکنید اون شکوفه نه رو تو شکوفه ماده نگذارید حالا هرچی بهش میگن شما دیگه گجرتر از ما هستید فترک تعبیر اونا هم اومدن این کارو کردند و تلف التمرو، ذلك العام خرمه اون سال دیگه تباه شد فقال لهم الرسول صلی الله علیه وسلم انتم اعلم بامور دنیاکم شما به امور دنیویتان آگاه ترید ثانیا پس اینا افعال جبلی بودن اما افعال افعال التي ثبت كونها من خصائص النبی افعالی که ثابت شده اینا از ویژگی ها و خاص پیغمبرند و خاص چند پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم كإباحة الوصال في الصيام مانند مباح بودن پی پی گرفتن روزه برای پیغمبر یعنی امروز روزه میگیره هیچی نمیخوره فردا رو دوباره روزه میگیره اینو بهش میگن وصال برای پیغمبر مباح بود برای ما مکروهه هذا أقل واختصاصه بوجوب صلاة الضحى والأضحى والوتر والتهجد بالليل ومخصوص بودن واجب بودن نماز چاشت أضحى ووتر والتهجد و تهجد در شب البته اینا اختلافیه آره ها اضحا دیگه قربانیه نحا یعنی چاشت و اباحة التزوج بأكثر من أربعة نسو أربع نسوه و مباح بودن ازدواج با بیش از چهار زن این خاص پیامبر بوده و اکتفاؤه فی اثبات دعوه به شهادت خزیمه وحده و پیامبر خدا فقط شهادت یک نفر که خزیمه بود او رو اکتفا کرد ولی علما میگن این خاص پیغمبر بوده یا میگن نه بعضی میگن نه این خاص خزیمه بوده یعنی اگر جز, بیامبر پیامبر هم کسی دیگه خزیمه رو میتونست به عنوان یک شاهد برای دو نفر چکار کنه قبول بکنه ولی بعضی اومدن این کارو خاص چکار کردن پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم دانستن و غیر ذلك و امثله دیگر و حکم هذه الخصائص انه لا یقتدى به فيها و تعد خاصه به و حکم این نوع خاص ها این است که در این خاص ها به پیغمبر اقتدایی نمیشه و مخصوص خودش هستند ثالثا نوع سوم الافعال المجرد اما سبق افعالی که نه مثل گروه اول بودند و نه خاص بودند والتي قصد بها التشريع و قصد پیامبر با این افعال تشریع بوده قانون شرعی بوده حکم الهی بوده فهذه نطالب و والاقتداء بها این نوع هستند که ما امت طلب کرده میشیم که در این نوع کارا اقتدا بکنیم وتعرف صفتها وجوبا او ندبا او اباحة مما ياتي و صفت این نوع افعال شناخته میشه واجب مستحب یا مباح بودن صفتها وجوبا او ندبا او اباحتا مما میگه این اون اموری هستن که ما مطالبه به اقتدایشون میشیم و مطالبه به شناخت صفتشون که آیا واجب هست یا مستحب یا اباحه الف فان كانت هذه الافعال واردة بيانا لمجمل في القرآن او تقييدا لمطلق او تخصيصا لعام فحكمها حكم ما بينته من وجوب وندب ويعرف البيان اما بصريح القول میگه اگر این افعال وارد شده بودند بیان کنند مجملی از قرآن را یعنی افعال پیغمبر اگر وارد شده تا مجملی از قرآن رو بیان کنه یا مطلقی از قرآن رو مقید کنه یا عامی از قرآن رو خاص کنه حکم این فعل پیغمبر بس حکم همون چرا که در قرآن اومده داره یعنی اگر اون مجمل واجبه اینجا فعل پیغمبر واجب میشه اگر اون مقید واجبه اینجا فعل پیغمبر واجب میشه اگر اون مستحبه این هم مستحب اگر اون متوجه شدید؟ بله پس اگر این افعالی که وارد شدن بیان به مجملی در قرآن یا مقیدی در یا مقید کنن مطلقی را در قرآن یا خاص کنن آمی را پس حکم این افعال پیغمبر حکم همان چیزی رو دارند که این افعال اونا رو بیان کردند اگر من وجوب و ندب حالا چه اون که در قرآن اومده اگر واجب بود این هم فعل واجبه اگر مستحب و مستحب و و یعرف البیان اما به القرآن و شناخته میشه بیان یا با صریح قول مثل قوله فی الصلاة مانند قول رسول الله صلی الله علیه وسلم در رابطه با نماز صلو کما رأیتمونی اصلی نماز بخانید آنطور که مرا میبینید نماز میخوانم و فی الحج خذو عنی مناسککم مناسک حجتان را از من بگیرید و اما به قرائن الاحوال یا اینکه با قرینه حال شناخته میشه که فعل صالح للبیان عند الحاجت الیه مانند فعلی که صلاحیت بیان رو داره هنگام نیاز به آن مانند فعلی که صلاحیت بیان کردن قرآن و مجملا رو داره هنگام نیاز به آن که قطعی مثال میزنه ید سارقی من الرسخ مانند قطع کردن پیامبر خدا صلی الله علیه و دست دوز را از مچ اینجا صراحتا نگفته ولی اومده دست از اینجا چکار کرده قطع کرده فانه بیان لقوله تعالی این عمل پیامبر صلی الله علیه و بیان این قول الله متعال فقطعوا ایدیهم و کتیممه الى المرفقین و مانند تیمم پیامبر صلی الله علیه و به مرفقین البته این نظر احنافه چون علمای اهل سنت در رابطه با این که تیمم آیا تا مچ باشه یا مرفق اختلاف نظر دارند گروهی از ائمه میگن تا مرفق و گروهی دیگر تا رسخ تا مچ امام ابن حجر میگه که احادیثی که در مورد تا مرفقند هیچ کدومشون در این رابطه صحیح نیستن خلاص این بحث فقهیه خودتون برید تحقیق کنید هر کدوم ادلش قوی تر بودند او رو بپذیرید فانه بیان لقوله تعالی ما خودمون که تا مچ مصر میکنیم فانه بیان اما از اون دسته از افراد نیستیم که به خاطر این مسئله فقهی کسی را که تا مرفق مسح میکند بدعتی بدانیم یا اینکه خدای نکرده بغضی از او را به دل راه دهیم اعوذ بالله از آن روز خب بریم جلوتر فالبیان یکون تابعا للمبین فی الوجوب والندب والاباحه بیان تابع مبین هست ببینید بیان تابع چه هست مبین هست در واجب بودن مستحب بودن و مباح بودن و این وردت دقت کنید پس افعال پیغمبر خدا صلی الله علیه و چندین حالت داشتن الف و توضیح داد اگر افعالش بیان مجمل باشن حالا میگه و ان وردت هذه الافعال ابتداء دون بیان شی اگر افعال پیامبر گرامی اسلام ابتدا اومده باشه ابتدا یک کاری رو کرده باشه که چیز که برای بیان چیزی دیگه نباشه که قبلا مجملش اومده باشه در این حالت چیه فاما ان تعرفوا صفتها شرعیه او لا تعرف یا صفت شرعی این فعل دانسته میشه یا دانسته نمیشه فان عرفت صفتها من وجوب او ندب او اباحه فان امته فی الفعل مثله فان امته فی الفعل مثله اگر صفت این کار پیغمبر صلی الله علیه وسلم دانسته شد که آیا واجبه یا مستحبه یا مباحه اون موقع امت در اون کار مثل خود پیغمبر هستند در اون کار مثل خود پیامبر گرامی اسلام هستن اگر برای اون سنت بوده برای ما سنته مستحب بوده مستحبه الى آخر لقوله تعالى بدليل قول الله متعال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آنچه شراك رسول بشما ميدهاد میدهد آن را بگیرید و آنچه شما را از آن داس بكشيد وقوله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر به راستی برای شما در رسول الله الگوی نیکی است برای کسانی که الله و روز قیامت را امید دارند ولأن الصحابة كانوا يرجعون يرجعون إلى فعله صلى الله عليه وسلم احتجاجا واقتداءا به في وقائع كثيرة وبرای این که صحابه باز میگشتند به فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم در حجت گرفتن و اقتدا کردن در بسیاری از مسائل و وقایع كما فعل عمر رضي الله عنه في تقبيل الحجر الأسود همان ترك عمر رضي الله عنه در بوسیدن حجر اسود این کارو انجام داد و قوله و این سخن عمر لقد علمت انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك براستی ما قبلتك ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك يقبلك يقبلك يقبلك بحجر برمیگرده لا لا علمتوه لقد علمتو عمر داره میگه میگه این اه، به حجر برمیگرده داره داره اه، عمر داره حجر رو خطاب قرار میده لقد علمت انك حجر من به راستی میدانم که تو سنگی بیش نیستی لا تضر ولا تنفع هیچ ضرر و هیچ نفعی نمیرسانی ببینید این توحیده میبوسه به خاطر یکی, از شاعره ولی هیچ نفعی درون نمیبینه هیچ نفع و هیچ ضرری درون نمیبینه ولولا انی رأیتو رسول الله که ما قبلتک اگر من ندیده بودم پیامبر را که تو را بوسیده بود من هم تو را نمی بوسیدم فان جهلت صفت الفعل شرعیه اگر صفت اون فعل شرعی دانسته نشد فان ظهرت فيه صفت القربه اگر دانسته شد که این به خاطر قربت بوده این کار پیغمبر به خاطر چی بوده قربت الی الله بوده به انکان مما یتقرب به الى الله عزوجل یعنی از اون کارایی بوده که به وسیلهشون انسان به الله عزوجل نزدیک میشه که صلات رکعتین من غیر معاظمت علیها علیهما مانند نماز دو رکعت بدون پایبندی به آن دو دل الفعل علی الندب اون موقع این فعل دلالت بر مستحب بودن میکنه این فعل دلالت بر چی میکنه مستحب بودن میکنه و ان لم يظهر فيه القربه اگر این کاری که پیغمبر انجام داده بود از اون کارای بود که صفت قربت درش نبود قربت الى الله و والمزارعه مانند معاملات مانند مزارعه کان مفیدا للاباحه کان مفیدا الاباحه اونجا مال شما لام داره یا نداره آه الف لام داره اون موقع این کار مباح بودن و میرسونه آن موقع این کار چی رو میرسونه این نوع کار از پیامبر خدا صلی الله علیه و مباح بودن رو میرسونه میشه هم کرد مفیدن الاباحت رو هم میشه کرد و هو الراجح عند العلماء و همین راجح هست نزد علما که مباح میرسونه نه اگر عملش از اون اعمالی بود که صفت قربت درش نبود مباه بودن اون کارو میرسونه مثلا مزارعه مباه کار کار مباهیه ولی موقعی که پیامبر خدا صلی الله علیه و میاد نمازی رو میخونه چون صفت قربت درش هست اون مستحب رو میرسونه اون نوع فعلش که درش صفت قربت وجود داره لان الاباحه هی القدر المتيقن چون مباه اون اندازه یقینی است ببینید پایین ترین کاری که پیغمبر اونو انجام داده پایین ترین درجه مباهه بعد از مباه ندب میاد بعدش وجوب میاد دیگه یقینی ترین اندازه همون مباه بودنه میگه موقعی که پیغمبر اومده کاری رو انجام داده و درش صفت قربت نبوده پس دلالت بر مباه بودن میکنه چون پایین ترین درجه که درجه یقینیه خب چون پیغمبر کار حرام که دیگه انجام نمیده یقینی ترین درجه که پیغمبر کارو انجام میده اینه که اما میگه حداقل مباحه مباحه فلا یثبت الزائد علیه الا بدلیل اضافه بر مباح ثابت نمیشه یعنی مستحب بودن و واجب بودن الا بدلیل مگر با دلیل ولا دلیل و دلیل اینجا وجود نداره و فی اتجاه آخر و در نظریه دیگر یکون الفیل دالا علی الند فعل پیغمبر اینجا که صفت شریح هم وجود نداره میگه دلالت بر ندب میکنه لأن الفعل لابد من أن, من أن يكون لقربة میگه زیرا که کار فعل باید جهت قربت انجام بگیره و اقل ما يتقرب به المندوب و کمترین درجه ای که انسان به وسیله اون نزدیکی میجویه به الله مباه نیست مستحبه چیه؟ مستحبه اینا دو نظریه بودن در این مورد که اگر فعلی اون صفت شرعیش مشخص نبود و صفت قربت درش نبود بود که مستحبه اگر نبود بله والخلاصة أن الأفعال الإنسانية المحضة والخبرات والتدابير الدنيوية والخصوصيات لا تعد تشريعا ولا سنة مطلوبة میگه خلاصه این است که افعال انسانی محض و تجربیات و تدابیر دنیوی و خصوصیاتی که مخصوص پیغمبرند اینا مشروع شرعی و سنت مطلوبه شمرده نمیشوند و اما ما قصد به التشريع العام بصفة کونه صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم بوصف الرسالة وأما ما قصد به التشريع العام بصفة كونه صادرا عن النبي صلى الله عليه وسلم بوصف الرسالة وأنه رسول فهو تشريع على الأمة اتباعه فيه أما أن كاري كبقصد تشریع قانون شرعی انجام گرفته و از پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم به وصف رسالت به این وصف که پیامبر رسول هست ازش صادر شده این مشروع هست بر امت اتباع کردن پیامبر صلی الله علیه وسلم در این نوع امور مشروع هست کدوم کدومی کی؟ و اما آن کاری که قصد شده از انجامش تشریع یعنی با نیت شرعی انجامش قصد شده به این صفت که اون کار از پیامبر پیامبر اون هم با این وصف که پیغمبر خدا بوده رسول بوده ازش صادر شده این نوع کار اتباع پیامبر در این نوع کار چه هست؟ مشروع هست و شرعی هست اتباع پیامبر در این نوع کار مشروع و شرعی است